Shalom, everyone. This is Kobe from Orphanland, and you're listening to Borrachos de Música. Hola a tothom, benvinguts de nou al Borratxos de Música, un programa on us expliquem la música des de dintre, perquè està elaborat exclusivament per músics que en saben molt. Per exemple, el Rubén Rodríguez, que tinc a la meva dreta i que és el baixista de la gran banda de rock Ignitio. Què tal, Rubén? Molt bé, molt bé, Salva López, cantant i guitarrista del Signitium, una setmana més eh, i un programa més, però no un programa qualsevol. No, un programa molt especial, molt esperat, un programa que et vaig sol·licitar fa molt de temps. És i, veritat. I aquí aquí per petició popular. Sí, que <laughs> <laughs> No, però estic molt content, és veritat, estic molt content d'avui fer el programa que farem. Avui, companys, eh, avui farem l'òpera L'Acmé, de Leo Delibes. Oh que no es deu pronunciar Delibes, perquè era francès. Leo Delibes. Leo Delibes. Delibes. <laughs> Bueno, jo demano disculpes als amics francesos que sí, ens clar, estiguin escoltant per la pronúncia horrible. Eh, a partir d'ara, Leo Delibes serà anomenat Leo Delibes. Eh, I, I punt. I bé, Leo Delibes és un senyor mm, eh, francès que, que va composar una, una delícia d'òpera. Una cosa sublim. Una cosa sublim. Una creació humana sublim. Sí, que es diu l'Acme. A veure, l'Acme, eh, efectivament, com deia Salva, és per petició popular. Jo, mm, francament, no, no tenia aquesta òpera en mente per fer en el Borratxos, perquè eh, heu de saber, i si no ho sabeu, eh, aneu al nostre blog. Correu! Eh, correu al <laughs> nostre blog, que és http borratxos.blogspot.com Allà hi ha tots els programes que hem fet del Borratxos i us, us n'adonareu que hem anat a l'òpera una vegada cada any, una vegada per temporada, de manera que les tres temporades anteriors hem anat a veure representacions d'òperes de primeríssima fila, òperes molt, molt famoses. Hem vist El Barbero de Sevilla, hem vist Carmen i hem vist La Bohème. Oh. Són ah. òperes molt conegudes, òperes de repertori molt habitual, no? i són les òperes doncs, que jo tenia en mente per fer aquest any, no? Jo pensava, li ah, estava donant voltes, bueno, no sé, podem fer, en fi, no sé, la Ida de Verdi, perquè clar, no havíem fet cap Verdi, o algun Mozart, jo estava pensant en fer una òpera de, de molt primer nivell. Ja us avanço, companys, que la farem, ja la farem, perquè aquest any anirem dues vegades a l'òpera. Però resulta que el Salva un dia em comenta eh, que li agrada molt el duo de les flores, no? Oh. Que és una música molt sublim. És sublim. I, i em diu, a quina òpera està? Dic, a l'Acme, de Delibes. Diu, fes-la, fes-la, el borratxo. Sisplau, fes-la. I, i, i, ostres, i llavors jo, doncs, eh, preparant aquest programa, he redescobert que l'Acme és, és una òpera sublim, Salva. Espero poder transmetre al programa d'avui l'emoció d'aquesta música. Fixeu-vos que és una música, eh, al llarg del programa l'escoltarem, molt eh, subtil, no és una òpera atronadora, no és una òpera wagneriana, no és una òpera... Que va, que va, és, és una subtilesa, però, mm, tio, Delibes era un geni, vale? era, era una passada. Deixa'm començar el programa donant-te quatre dades. Leo Delibes va néixer a saint Germain du Val, a França a l'any 1836 i va morir a París el 1891. Estem parlant de que mm, ja la seva activitat es, es va desenvolupar cap al final del romanticisme i quan ja començaven a sorgir eh, moviments eh, realistes i te'n recordes vam explicar eh, a l'últim programa que el programa de la Bohem que, que ja, el romanticisme era tot molt tremendo, tot era mm. molt, molt havien, la gent havia de morir d'amor i molt tot això, era tot molt apassionat tot el sentiment s'exaltava moltíssim i llavors allò va donar lloc quan la gent es va cansar d'allò, eh, se'n va anar al polo opuesto que era el verisme, no? que era la realitat la gent volia veure coses reals a sobre l'escenari no? mm. de manera que era molt habitual que a les òperes es representés una òpera, és a dir, que a sobre, eh, a sobre de l'escenari s'estigués representant, <laughs> eh, o sigui, que els actors estiguessin representant com que estaven representant una obra. No? Això passava, per exemple, a Pagliacci, l'òpera Pagliacci, mhm. eh, és una companyia de pallassos que representa una obra a sobre l'escenari per, un, <laughs> per un públic que són els actors que estan a sobre l'escenari, no? Eh, eh allò és el teatre dentro del teatre, no? Era, era per donar la màxima realitat, no? La màxima... Realment, el que, el que estava passant a l'escenari era el que, el que succeïa a la realitat. Uh -huh. Aleshores, Delibes ja el, el, el col·locarien una mica a cavall entre el romanticisme i ja els moviments d'impressionisme i realisme i verisme que vindrien després, no? Eh, deixen dir-te només les dades de que Leo Delibes no va ser un nen prodigi, precisament no, no tenia bones notes i no, no destacava per gaire res però va tenir la sort d'ingressar al conservatori als 11 anys d'edat. Al conservatori les seves notes encara eren mediocres i realment bueno, va composar peces de, de segona fila, fins que mm, va aconseguir eh, que la padrinés que es fixés en ell, el senyor Offenbach. Offenbach era... Jack Offenbach era el, el, el mestre de l'opereta francesa. Eh, els, els contes de Hoffman, per exemple, seria l'obra més representativa. Mm-hmm. Era un gurú, un petit gurú dintre del, del món de l'òpera a França, i llavors, eh, gràcies a la influència d'Offenbach, eh, Delibes va poder estrenar al, a teatres importants, l'òpera de París li va fer encàrrecs i va tenir alguns èxits importants, jo crec que el més destacat, sens dubte, aquest L'Acmé, que, que, que escoltarem avui, que és de l'any 1883, i mm, fins al punt de que, fixa't, va, va aconseguir doncs, doncs, realment ser molt reconegut i, i, i aconsegueix al, al final de la seva curta vida un reconeixement total. Va rebre la, la Legió d'Honor i va ser membre de l'Institut del Teatre i catedràtic en composició en el Conservatori. Això em fa <clears throat> reflexionar i dir a tothom que no passa res si durant l'etapa de formació, durant l'etapa d'estudis, no brillen perquè treballant i treballant i treballant eh, i picant pedra, al final es pot arribar a ser absolutament sublim i genial com va ser en Leo de Vives. Sí, sí, sí, Leo de Vives. Leo de Vives. Leo de Vives. Bé, la seva obra cumbre, l'ACME. Companys, entrem en matèria perquè portem minuts i vull sentir música. Jo també. Eh, sentirem una, una gravació que es va realitzar a la Salle Alcázar de Monte Carlo a l'octubre de 1967. Us haig de dir que és una gravació de campanilles. És del segell DECA i eh, la, la protagonista, la LACME, eh, la interpreta la soprano Joan Sutherland. Sí, l'Acme és un personatge que és una noia, eh? Efectivament, Va, efectivament. És un nom una mica misteriós per Ai, nosaltres, perdona'm, no se sap ben bé què és l'Acme. Sí, clar, doncs mira, ja et diré, l'Acme és la protagonista, és una sacerdotisa índia. Oh. Això ho vam dir també, i és que al, al, a l'època del Barbero de Sevilla... Si es buscava l'exotisme, es les, de les llunyana... Exacte. Tal, no? On es buscava l'exotisme a l'època del Barbero de Sevilla? A Sevilla, perquè per francesos Sevilla era com Marte, Super, no? Exacte. Però quan, quan va aparèixer el ferrocarril i les comunicacions eren més fàcils... No, però que fàcil, Sevilla no era Sevilla tan exòtic. <laughs> Exacte, no era tan exòtic on es buscava l'exotisme? A la Xina, a la Índia, al Japó. D'aquesta manera, Turandot succeeix a la Xina, Madame Butterfly al Japó i l'Acme a la Índia. Mm -hmm. La Índia era un lloc molt exòtic. L'Acme és, una, una, és la protagonista de l'òpera, és una sa, sa, bueno, ja sacerdotisa. sacerdotessa. Sacerdotessa. Índia. I en aquesta representació que sentirem avui la interpreta la Joan Sutherland, que és una soprano eh, nascuda a Sydney, australiana, per la qual tinc una debilitat absoluta i eh, el protagonista masculí, el Gerald, el canta l'Alain Bansó, del qual no et puc dir gaire res, més que dius, està sensacional. I dius que és, una, és un enregistrament de quin any, has dit? És de l'any 1967. Del 67. Del 67, però és del segell Deca, té tota la... Um, se sent de conya. <laughs> No, no, per ser del 67 no vol dir que escoltarem. No, no, no, no, no, realment és una qualitat sublim. És analògic total. El, el director d'orquestra, que és l'Orquestra Nacional de l'Òpera de Monte Carlo, la dirigeix Richard Boninch, que a la sazón era el marit de la Joan Sutherland, de la soprano piano. O sigui que tot quedava en família. Eh, comença l'òpera, sentim el primer tall, que és el preludi. L'òpera comença així, amb aquest preludi. Eh, en aquest preludi el compositor ens està eh, explicant l'argument de l'òpera, però eh, de manera instrumental, no? El preludi, com és lògic, és instrumental, però presenta els diferents clímax que tindrà l'òpera. Fixeu-vos, us dono una petita guia d'audició. Eh, als 42 segons, exactament, de començar el preludi, sorgeix una mena de cant amb l'instrument que és la flauta. La flauta farà una melodia i aquesta melodia evoca a l'Acmé, evoca a la sacerdotessa. És una mena d'encantament de, mm. sensual, vale? perquè ja et dic que l'òpera va d'això. Mm. I, I li contesta al cap d'un minut, al minut i mig, li contesta una altra melodia, però aquest cop molt més apassionada i, i que està fet amb les cordes de l'orquestra, que és el tema que cantarà Gerald, el protagonista masculí. Mm -hmm. D'aquesta manera s'estableix la dicotomia entre la, la subtilesa sensual de l'Alacmé, representada amb la flauta, i l'apassionament la, del Gerard, representat amb les cordes. M'estic preguntant i estic establint paral·lelismes. meu cervell, no sé si, si notes que se sent clic, clic, clic, que està aquí donant voltes mentre vas parlant, perquè clar, això em recorda... A, a, primer, em fa preguntar, llavors el preludi segurament s'escriu al final, no? O sigui, l'autor, quan ja ha escrit la majoria de l'òpera i sap que hi ha una sèrie de motius a diverses parts, doncs llavors fabricar un preludi que reconeix cadascuna d'aquestes parts no? i aglutina, potser no, mm. segurament, no? I m'imagino que això també és com, com escriure un llibre, no? Que de vegades fins que no acabes tot el llibre no pots escriure el, el pròleg, perquè clar, si comences pel pròleg, després el llibre igual et porta un altre terreny una mica diferent i tens un pròleg que no encaixa, no? Té bastant sentit això que dius, salvo que en el cas d'un compositor que realment tingui l'obra molt ben planejada i molt ben pensada al seu cap i ja tingui el motiu femení i el motiu mm. masculí molt clars en el seu cap i els vulgui presentar d'aquesta manera, però té, molt, té molta lògica això que dius, és possiblement el preludi pugui ser composat al final. Eh, li hauríem de preguntar al de l'Ibes, pobre, que ja no, <laughs> ja no li podem preguntar. Però en aquest cas el preludi, doncs, ja et dic, en... fixeu-vos, ens presenta això, no? Fixeu-vos en el... Exactament és el segon 42, ho vaig minutar, el segon 42 apareix aquesta flauta, Quin crac, que, que fa, fa aquesta melodia sensual que representa l'alacmé, la sensualitat índia de l'alacmé, i eh, al, al, cap, al minut i mig li contesta la melodia apassionada, apassionada de les cordes que representen el Gerard, que és un oficial anglès. Mm. Recordo que en aquella època la Índia era colònia anglesa, clar, ah, clar. no? Mm. I representa l'apassionament la, occidental, no?, per, per la cosa ja més, no només sensual, sinó ja anem de cara... el <laughs> tema més físic. Anem de cara barraca, nena. O sigui que adelante el preludi de l'ACME i continuem explicant, vinga. Vinga. de l'acme. Eh, I entrem en matèria, entrem en l'argument. L'acte primer, l'acte primer, perdó, comença amb un jardí eh, en el que creixen tota classe de flors de la Índia. És un jardí eh, a la Índia, exòtic, eh, exòtic, a tope, no? Al fons, un riu i una espècie de temple, eh, com un temple amagat entre els arbres, eh? Eh, bé, mm, hi ha l'Alacmé i la Malika, que ja et dic que l'Alacmé és una, una mena de princesa índia. De fet, és la filla d'un braman, d'un braman que es diu Canta i que sortirà més endavant. Mm -hmm. I llavors, la, com és la filla d'un braman, la tenen com mig amagada perquè s'ha de mantenir virginal allà, en el temple, en el jardí, no la deixen sortir, està allà és, el seu, és com un palau, ella viu com una princesa, però realment, clar, està tancada. No? Ah, Claustre. I té una assistenta, que és la Malika, és el personatge femení secundari típic, no? Eh, aleshores, elles estan allà, en el jardí, i, i vaja, estan, van a, de fet, en la, la, la peça que sentirem a continuació, que és amb la que comença l'acte primer, elles estan allà com recollint flors, i van a recollir flors de loto, perquè és la, la flor sagrada, per mm. oferir-les al déu Ganesa. Mm? perquè és, elles es dediquen a les seves coses de, de, de, de, de, de sacerddotises, no? de, de, de flors sagrades i d'ofrenes als temples, no? Aquesta és la cosa. Eh, Bé, <laughs> com que es dedican a recollir flors, de llegeixo part del diàleg que tenen entre ellas la lagmeli y a la Malika, y diu, oh, espesa bóveda, ho deia en castellà perquè ser que era Sí, clar. espesa bóveda, el jazmín a la rosa se une, orilla en flor, fresca mañana, nos llaman juntamente. Ah, deslicémonos siguiendo la corriente fugitiva en la trémula ola. ve Eh, del jazmín, parlan de la rosa, van a recollir flors del loto. claro, son dues noyas fent un dueto, es el dueto de las flors. Acme i Malika s'adentraven en el bosc. Espera, que torno a baixar. <laughs> Què tal, Salva? Com ha anat eh, aquesta aquí experiència? Dalt. Estic aquí tocant el sostre, no m'havia passat mai, però estava aquí al sostre de mm. sobte i dic, ostres, la cadira està dos metres a sota <laughs> meu. el dueto de les flors, eh? molt famós. Meravellós. Meravellós. Meravellós. meravellós. Eh, hem, fixat, hem, de, hem de dir algunes cosetes, per exemple, com, com era de, de... Quina profunditat donava el fet de que... Eh, donava com un relleu el fet de que cantaven coses molt semblants, les dues, però a, amb un tempo una mica diferent, mm -hmm. i mhm. una fent notes llargues, l'altra notes curtes, i això donava un relleu al cant molt maco, no? Sí, perquè no es perceba el ritme, o sigui, és com una manera de, de que la melodia prescindeix de ritmes, mm -hmm. llavors, clar, només és melodia. I això m'ha recordat molt a, a fa molts anys quan jo cantava a la coral de Pompeu Fabra, de la Universitat de Pompeu Fabra, cantàvem una peça que ara mateix no recordo el títol, no, em fustigaré per no recordar això, <laughs> però fèiem un efecte bastant semblant i era anar entrecreuant les veus de totes les quatre cordes que teníem, no? baixos, tenors, eh, sopranos i contrals, i anàvem entrecreuant així com, saps? Com, com això que deia aquí la... M'estaves deixant llegir la, la guia, com sí, es diu? La guia, guia d'audició. La guia sí, d'audició. Sí, això és fantàstic. Sí, I és... parlava de que eren com unes, com unes mm, tiges, no? Sí, com unes sí, branques, unes lianes. Unes sí. lianes que queien. Sí, sí, sí. sí i clar, diferents, amb diferents ondulacions, com el cabell d'una... Sí, sí, com sí, quan sí, el cabell llarg ondulat, no? És, és una sensació així de... Mm. que no hi ha ritmes, no hi ha línies rectes aquí, saps? És com una mica gaudinià, també. Mm. Celebro que t'hagi agradat. Mm, deixa'm que et llegeixi per això un, un paràgraf que ve aquí en, aquest, en aquesta edició de la DECA que deia escrivia un crítico el dia del l'estreno de l'ACME dos puntos, comillas. Dios mío, estas notas agudas me fastidian y me duelen. Noto sus picaduras como el insecto clavado vivo por el alfiler del coleccionista de mariposas. <laughs> Bravo por el crítico. Bravo a mira, deixa'm que transpongui en una frase de Bob Marley, que va dir una vagada eh, ho en que era extraño. Con que era <laughs> Eh, lo bueno de la música es que cuando te golpea no sientes el dolor. Bravo por Bob eh. Marley. Clar que sí, clar que sí. Aquest crític no va estar gaire encertat perquè sí que hi ha notes està agudes. Malalt, està, està malalt, sí que hi ha notes agudes, sí que hi ha gorgoritos, però vaja, estem parlant d'una música mal, això, que, per favor... Que faci mal, però ho comentàvem a l'anterior programa, sembla, sempre hi ha la inevitable quota d'integristes sí. que, que sempre eh, han de dir, ui, pues això... Sí, és que, mira, saps què passa? Oh. Que és un costum humà, o sigui, és com el costum, com el costum olímpic de criticar la gent, no? Mm Mm-hmm. perquè inconscientment criticar un altre o avaluar un altre et col·loca per sobre d'ell. Per això critiquem les persones. Quan critiquem ens estem posant per sobre de la persona criticada. Clar, clar. Llavors els crítics, <laughs> els crítics de vegades són moltes vegades són músics frustrats, de vegades no, eh? de vegades són grans músics que també tenen una visió crítica, però... Sí, però vaja. Però hi ha molt crític por ahí que és un músic frustrat que no ha arribat a, a un músico frustrado, eh? Mm. que diria... <laughs> frustrado, eh? sense la R. Ah, sí, sí, sí, sí. I clar, llavors, clar, criticant, doncs, sembla que es posin per sobre de l'autor, quan és una cosa absolutament in, sí, sí, sí. inabastable. No? En fi, eh, no perdem ni un segon sí, més sí, crític si no i continuem amb l'òpera. L'Acme, com dèiem, doncs clar, Delibes buscava una mica l'exotisme, i a més buscava l'exotisme per un motiu clar, que era buscar l'erotisme de l'exotisme, perquè l'Acme és una òpera eròtica. L'erotisme de l'exotisme? Sí, clar, clar, perquè la sacerdotissa aquesta... Doncs Repetiré era... aquesta frase, clar, clar, que m'adormi. clar, clar, no, Sí, sí, sí, sí, veuràs, perquè resulta que tot el que ve a representar aquesta òpera és com eh, l'Acmé, la sacerdotisa, li acaba ensenyant l'autèntic amor passional al, a l'oficial anglès, que és un oficial anglès molt tibat i molt d'allò. Bueno, no, no, no és que sigui molt tibat, però vaja. No és anglès. Té, no, és anglès i té tots els tics europeus, occidentals que tenim tots, no? De, de, de com han de ser les coses, no? I en canvi l'Alacmer representava pues, aquesta sensualitat eh, virginal, exòtica o de la Índia, eh? Amb, amb aquest, eh, vaja, de la Índia és el Kama Sutra, no? El, el, en fi, ells, ells tenen un concepte de l'amor, mm, diguem, sobretot en aquella època, 1800 més, i pico, molt, molt més obert. Molt més sagrat, també, molt més sagrat. Sí, sí, sí, sí, és veritat, és veritat, però eh, el plaer en si pot ser eh, un, un leitmotiv per la vida humana, no? I això a un occidental ni se li passaria pel cap no, l'any 1800. Sí, que, que, no, perquè aquí, aquí nosaltres, la nostra cultura, també, pues, eh, també per, per orígens religiosos, el sexe i el plaer Clar. sensual és pecaminós, ah, exacte, és dolent. Exacte. Eh, és una cosa... Sí, sí, sí. sí, sí. No, Ara, ho has explicat millor que jo, justament és això. Clar, per no, motius religiosos, sí, sí, sí. Està sí, culpabilitzat. No? Sí, sí, sí. sí. I en, en canvi, a Orient mm. és, un, és una manera d'arribar a la divinitat. Justament. Per això, perquè el Kama Sutra... Oh. <laughs> Home, clar, és que... Ho que ho estàs explicant millor que jo. Perdona, perdona sí, que t'aixafi sí, la... <laughs> No, és que és justament això el que jo volia dir. Jo, jo he dit... Tu saps que jo... Sí, sí. Jo m'he empatullat per dir el que tu acabes de dir molt bé en dues frases. No, a veure, o sigui, allà, de fet, eh, no sé, vull dir, la, tota la investigació física sobre el sexe que s'ha fet a Orient és una cosa que aquí no s'hagués pogut fer perquè tot això era pecat no? clar, clar, era, clar, era una clar. cosa bruta i una cosa lletja en sí, canvi sí, allà sí. Doncs, una cosa divina, positiva mm i allà s'ha estat investigant i per això hi ha un Kama Sutra perquè el Kama Sutra no és, no és un diccionari del vici el Kama Sutra és un, és un, és un llibre de metodologies per arribar a l'èxtasi sí, sí, a través sí, sí, del sí. contacte físic i, i això és una cosa sagrada, tan sagrada com una meditació imagina't, imagina't I doncs, la... el Kama Sutra sí, sí. també hi ha el Tantra en fi, hi ha moltes coses doncs l'Acme va d'això, nen l'Acme va d'això, vale? parla d'això això. És, seria una mena de, de versió diferent de Romeo i Julieta, vale? És... Eh, és Julieta, no és una pàmfila, sinó que sap no, moltes no, no, coses i absolutament, ensenya, absolutament. ensenya molt a on... Ho dic en el punt de vista de que, com que són dos mons diferents, mm. eh, Julieta i Romeo són de dues famílies irreconciliables i l'Acme i Gerald són de, dos de dos mons oposades, no? oposats i que <laughs> finalment, doncs, en fi, la cosa acabarà com acabi. Eh, no ens donarà temps a arribar fins al final, aleshores ja us emplaço a tots, estimats oients, a que a correu corre! a la botiga de <laughs> discos i que us compreu la l'Acme per esbrinar com acaba, perquè jo no us ho penso dir. Jo vale? crec, Rubén, crec que hauríem d'arribar una segurament a l'acord estratègic amb, jo que sé, Adidas o alguna... o Reebok o alguna perquè fabriquessin sí, sí, sí. les bambes model sí, sí. borratxos de borratxos música, de música. per córrer cap a la botiga. Sí, sí. Ui, a més això, eh, no s'abre un abanico, perquè també podríem arribar a un acord a Misostar, la bebida, para poder llegar de tu casa a la tienda de discos sin <laughs> perder sales minerales. <laughs> en fi. Sí, sí, sí, sí. Escolta, Algú, explotar, eh? Alguna cosa farem. Bé, tenim a la Lacme i a la Malika eh, recollint flores de loto per fer les seves ofrenes al déu Ganesa, allà en el jardí aquell amagat. Fent les coses que fan les, les, fent, fent coses de sacerdotessa. Exacte. I llavors passen per allà, eh, per allà a prop, eh, cinc personatges que representen l'Anglaterra victoriana. Són dos oficials eh, anglesos, que són el Gerald i el Frederic, i eh, les seves respectives diguem, nòvies, vale? no queda clar, però vaja, sí, les seves respectives nòvies, que són la Ellen i la Rose. I en aquestes dues parelles els acompanya el típic personatge graciós secundari, que és la Mistress Benson, que és una senyora gorda i fea, i que és el, el, és el <laughs> contrapunt humorístic. Sí, ella va fent comentaris així una mica fora de to per, per donar una mica de gràcia. Vale? Llavors aquests cinc personatges eh, vaja, eh, passen, arriben allà i tal, i llavors bueno, el, el Frederic i el, i el Gerald, que són els oficials anglesos que coneixen els costums de la Índia, doncs eh, els estan explicant a les dones una mica de què va tot allò, no? Mira, doncs, això és un recinte sagrat, és un temple i un jardí sagrat, nosaltres no podem entrar aquí perquè és la seva religió, això és d'un braman i de més. Sí. I llavors el Frederic, el Frederic d'alguna manera mm, expressa la seva admiració per el que justament tu acabes d'explicar fa un moment, per la, la, la naturalitat amb la que els indis tracten el tema del sexe, els indis de l'Índia, mm -hmm. tracten el tema del sexe i com la, la sexualitat de la dona índia, en aquest sentit, és superior al de la dona europea que està més mm, reprimida, no?, en tots sentits. Evidentment, aquest comentari fa que sigui un estat per als altres quatre, que li diuen, però què estàs <laughs> dient? Sí, sí, desvergonyit i tot això. Llavors, a la peça que sentirem a continuació, el Frederic, bueno, mitja disculpa, però eh, acaba dient, eh, por si mueve, eh, acaba dient, eh. vale, bueno, eh, com vulgueu, però... La, Estamos barco. La cosa és com jo dic, i arriba a dir, arriba a dir, mira, parlant de la dona índia, diu, su extraña virtud carece de formalismos, el amor se apodera de ellas sin ley ni contrato. No es el amor de maneras coquetas, no es ese tierno sentimiento, una felicidad de pasos discretos que acaba muy moralmente, Referís al matrimonio occidental, ¿no? no, su corazón se embriaga del placer de amar y para ellas vivir no es más que fascinar. Vivir es fascinar. Això eh, diu Frederic sobre, sobre la manera d'estimar de, la dona índia i d'aquell exotisme, erotisme. Vivir és fascinar. Vivir és fascinar, perquè, clar, ell, ell ho, ho contraposa a l'encursetament de, de les maneres Victoria, cristianes, clar. victorianes, catòliques, eh, protestants, de la religió que tenim aquí Anglicanes. occidental. No? <laughs> Sentim, si et sembla, eh, això es titula Leur vertu bizarre manque de pagat, que és mm, su estranya virtud carece de formalismos, i penso que és un, un moment fantàstic. Aquí canten tots, és un quinteto, canten el Frederic, la Ellen, el Gerard, la Rose i la, i la Mistress Benson parlant sobre aquests temes. era el quinteto de, de, dels, dels anglesos que comentaven discutint. sobre... Discutint una mica sobre, sobre l'humano i lo divino, mai millor dit, no? Mm -hmm. eh, resulta que aquests cinc personatges, els dos oficials francesos, les nòvies i la Mistress Benson, eh, finalment els, els vens la curiositat i trenquen una mica la, la tanca del recinte sagrat i entren en el recinte sagrat, volen veure allò de més a prop, i descobreixen les joies sagrades que la Lacme ha deixat per allà sobre un banc abans de marxar cap a, mhm. cap a recollir les flors. Hi ha unes joies en allà, vale? I aleshores el, el Gerard el Gerard li diu, a, eh, li diu a al Satrafona, deixeu-me, ell sabia dibuixar, sabia dissenyar una mica, deixeu-me dibuixar les joies, perquè el Frederic li avisa, no, no es poden tocar, que són joies sagrades, no, buscamos la ruïna, o sigui, és que nos corten la cabeza. I llavors diu, bueno, però, però les puc dibuixar, no? Perquè li vol regalar a la seva promesa unes joies com aquelles. Llavors li diu, deixa'm-les dibuixar, Llavors, mentre altres personatges van passejant per allà i tal, ell es queda dibuixant aquelles joies. Eh, el Gerard. Gerald, perdó. Eh, I aleshores què succeeix? Eh, mira, passa una cosa molt, molt, molt operística, no? que només passa a les òperes, però... I és que... <laughs> Sí, Mai millor dit. Eh, ell, mentre dibuixa les joies de l'Alacmé, eh, fa una mena de viatge oníric, d'acord? ¿vale? la, el fet de dibuixar les joies té unes estranyes conseqüències, i és que el, el, ell, que està una mica d'alguna manera robant les joies, no? Eh, tot i que sigui dibuixant-les, a poc a poc és absorbit per les joies. Ell, mentre dibuixa les joies, està detectant l'aura de, de, de, la, de l'alagmé, vislumbra l'aura de l'alagmé. La, i vaja, això li fa, mm, fa que travessi d'alguna manera com un cercle màgic, és com l'Alicia quan cruza mm -hmm. l'espejo mágico, de, passa de cop i volta... Però com estàs dient, sembla un viatge astral. És com un viatge astral. Que Llavors, deixa el seu cos, no? sí, sí, sí, ell passa a l'altra banda del mirall, fixa't que el, el, el tenor comença a cantar acariciant les notes, l'Alem Bansó aquest es fa, un, fa una representació espectacular, ho fa molt i molt bé, i ja veuràs com, vaja, ell eh, va explicant en aquesta peça que sentirem a continuació com ell, eh, eh, eh el, quan toca el, el collar, el, hi ha, un, una mena de, un collaret, collaret. de l'alacmé, i llavors, al tocar aquell collar, nota els batecs del cor de l'alacmé, perquè aquell collar ha estat el, a sobre el cor de l'Alacmé, no? És a dir, fa, de cop i volta queda embruixat, no? Per, mm-hmm. per, per lo que és l'acme, no? Per lo que és l'aura, la, l'esperit mm-hmm. de l'acme, representat en aquelles joies, no? Acaba, acaba aquesta, aquesta peça que sentirem a continuació amb el Gerald completament embruixat i fixat en el, el lava moll final, ell acaba amb un lava moll eh, admirable, eteri, i que ens indica doncs, que flota, eh, vaja, aquí a la guia d'audició posa Gerald flota en la més completa ingravidez. És a dir, ell acaba realment... <laughs> Embruixat i amb un viatge astral realment mm, encandilat per l'aura, la, per l'aura, per l'esperit de l'Alacmé i totalment enamorat d'ella. Eh, només pel fet de dibuixar les seves joies, fixa't, eh? Quina cosa més maca. Sentim-ho. una miniatura. És precioso, ¿eh? <laughs> Delibes era el puto amo, Salva. Ja <laughs> ho era, ho era, oh, perquè meu, això és un domini de, de tot, de l'escena, del moment, del tempo, de la, dels sentiments, de tot, no? Quina és meravella. Tot, és, és, mira, estic, estic flipant molt amb aquest programa. Com, estic guai. molt frapat. Que guai, que guai. No? Doncs encara queda molta tela. Fixa't que el, el sortilegi que, que, que ha fet, que ha embruixat el Gerald mentre dibuixava les joies, també ha sorgit efecte al mateix temps en la pròpia Lacmé. La Lacmé torna al jardí i de cop i volta el troba més maco, troba que el jardí està més maco, que mira, el troba, es troba més optimista, troba el jardí molt maco. Perquè hi ha una vibració. Hi ha una vibració, exacta. Ella detecta bones vibracions perquè d'alguna manera l'embruix també l'ha afectada. De totes formes, clar, quan troba el Gerald, perquè se'l troba allà, eh, clar, el Gerald és un intrus en, en territori sagrat. I l'han de matar. Clar, i d'entrada l'ha de matar. Això com, com ho detectem a l'òpera? Doncs perquè Delibes utilitza el diàbolo i música. Mm-hmm. utilitza el, aquell interval, aquell interval eh, satànic, no? Sí. un, un interval que no, que no estava permès durant alguns anys degut a la censura mm, cristiana, sí. perquè deien que era cosa satànica, no? Que sonava satànic. I sí. fixa't que això és, una, un, és un recurs que utilitzen, és un guinyo que utilitzen molts eh, compositors quan volen, eh, cada cop que apareix un intrus a l'òpera. Per exemple, a Puccini, a, a la Tosca, utilitza el diàbolo in Música quan apareix el personatge d'Angelotti, que és un republicà perseguit per la policia i que s'amaga en un temple, no? Llavors, en aquell moment és, és un intrus i pam, fa la seva aparició amb el diàvol i Música, no? I ara en aquest moment, doncs clar, l'Alagmé troba el Gerald, que és un intrus, i això ho detectem al principi de la peça que sentirem a continuació, perquè sona, sona un interval una mica dissonant, que és el, aquest diàvol i Música, ¿vale? Llavors la Lacme li comença a dir, li comença a dir tu, fora, vés-te'n d'aquí, no? Què fas aquí? Tu ets un intrus i tal. Però el Gerald, noi, amb desparpajo, li dona la volta als arguments de la sacerdotessa i, i bueno, només, mira, et dic, eh, la sacerdotessa li diu, vés-te'n, vés-te'n i oblida't que m'has vist. No, no, no, no pensis que m'has vist ni res del que has vist aquí, que tot, tot això és sagrat i els teus ulls no poden haver vist, no? I el Gerald li diu, olvidar que t'he visto Olvidar que te he visto regresar conmovida con un gesto triunfante, temblorosa de cólera, inflexible, amenazadora, con esa mirada de niña. Olvidar que te he visto regresar conmovida con esa mirada de niña. Y claro, la me queda derretida. <laughs> <laughs> Bravo, es fantástico. Sentimos con la LACME, primer el fora, pero no eh, eh, ell, ell està ja <laughs> absolutament en s'ha enamorat i, tornes, i la, fa, la, fa, la, la fa seva no? I, i fixa't Salva que, que ho detectem, tinc aquesta peça minutada també, al minut 2 de, de l'audició <laughs> eh, la l'Alacmé, eh, clar la Lacmé i el Gerald canten dues línies melòdiques diferents, però per mostrar-nos que ja ella queda rendida als, als peus del Gerald s'ajunten harmònicament, la Lacmé és la que mescla el seu cant a la veu del Gerald i completament atrapada a la xarxa de l'amor eh, s'amolla el, el, el ritme que canta ell, no? Eh, en fi, la peça acaba, sentireu que la peça acaba, que de cop i volta ella té un moment de lucidesa, recupera la seva energia i li pregunta, però d'on et ve aquesta audàcia teva? Quin, quin Déu et sosté? Així acaba la peça. Després respondrem quin Déu li sosté. Música Adrian. pregunta què dius, què dius. Clar, estem sentint el duo de l'Acme i Gerald, eh? que el duo continua, eh? ara sentirem la, la part final. En aquest duet, clar, ella, com dèiem abans, li comença dient has d'anar a Sacrílego, oblida'm que m'has vist», no? I ell li diu oh, «Però com puc oblidar? Què m'estàs contando? <laughs> Criatura, con lo buena que estàs Com voy a olvidar que t'he vist? no? I llavors ella, com que també s'ha rendit a l'embruix que, que, que ell que ell també ha caigut, no? doncs, doncs acaben tots dos més o menys cantant amb la mateixa tonalitat. No? I ara cap al final, doncs ella li preguntava a ell, però, però com és que ets tan audaç? No? Que, que li deia, quin Déu et sosté? No? Quin Déu et sosté? I ell li contesta, quin Déu? Quin Déu? I a la peça que sentirem a continuació, que Salva, t'haig de dir que és, la, que és la última peça que sentirem avui, perquè ja no hi ha temps. Se'ns ha acabat el temps. Se'ns ha acabat el temps, però et dic que la peça que sentim a continuació és la, la peça que tanca, el, el duet aquest, tanca el primer acte de l'òpera, és a dir, que haurem analitzat estrenat, si més no, el primer acte de l'ACME. Us convido a tots a descobrir aquesta òpera i a descobrir el final perquè és apassionant. Ja sabeu, sabatilles i a córrer. A córrer cap a la botiga de discos a comprar l'ACME de Leo Delibes, però, eh, en fi, com et deia, t'explico d'acabar, eh, ell li explica eh, quin déu, quin déu és el que el sosté, no? És un moment, a mi em sembla preciós de l'òpera, perquè el Gerard li diu és el dios de la juventud, és el dios de la primavera, es el dios que nos acaricia con sus besos ardientes, por quien se abren los cálices de las rosas cada día, és el dios de tus caprichos, és el amor. I dit això, company, la Lacme... Cau. <laughs> Cau, o sigui, el tio, clar, la resposta de Gerald és absolutament irresistible. O sigui, eh, eh, ella, clar, eh, ella... Mm, Pobreta indefensa. Ella queda indefensa, l'únic que pot fer és repetir, repeteix les paraules, la Lacme, a continuació del Gerald, repeteix les paraules que ha dit el Gerald, amb la mateixa passió i fins i tot es permet assaborir-les calmant una mica el tempo i cantant-les una mica més lentament. No? Eh, en fi, veureu que a mitja, sublim, a mitja peça sí, és sublim. Tots dos arriben al clímax al mateix temps amb la seva nota fetitxe, que és el la bemoll, arriben amb un la bemoll tots dos eh, estratosfèric preciós i bueno, aquesta peça diguem que és la, la culminació del, del, del seu amor i de, de, de com ens demostren que tots dos ja han quedat enamorats i, i units per sempre, i units per sempre amb cos i ànima, no? És preciós, és preciós eh. i ves, bueno, Salva, eh, no dona temps per més. Un, un, sento un enorme agraïment per, perquè hagis fet aquest programa. Ah, per favor. Perquè, bueno, jo d'aquesta òpera només coneixia el dueto de les flores, no? Però fixa't que hi havia Però molta he descobert una obra absolutament increïble, sublim de la, de, de la realització humana. No? Sí, sí, sí, sí, totalment d'acord. I a més he vist moltes coses que no havia vist en altres òperes que, que hem fet abans. No? Mm. Doncs només era el primer acte, imagina't. Oh. queda molt per descobrir. Ara quan tanquem la pareta me'n vaig corrent Venga. amb les sabatilles i jo, corre! <laughs> Bueno, ara de moment et deixo aquesta còpia que tinc jo i ja, <laughs> ja t'han comprat la teva, però, però molt recomanable. L'Acmed, Leo Delibes, aquí ha quedat. I res? I res, veiem el següent programa dels Borratxos de Música on continuarem parlant de música. Sí, señor. De <laughs>